თავი 16 მიუახლოვდნენ საცდუნებლად ფარისეველნი და სადუკეველნი და სთხოვეს ზეცით სასწაული ეჩვენებინა მათთვის ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ საღამოს ამბობთ ხვალდარი იქნება ვინაიდან საწითელია დილით კი ამბობთ დღეს გავდრდება ვინაიდან სამოკუფრულია თვალთ მაგწნო ცის ფერს არჩევთ დროის ნიშანთა გარჩევა კი არ შეგიძლიათ უკეთური და მემრუ შემოდგმა სასწაულს ეძებს. მაგრამ სასწაული არ მიეცემა მას, გარდა იონა წინასწარმეტყველის სასწაულისა. მიატოვა ისინი და წავიდა. ხოლო მის მოწაფეებს, გაღმა გასვლისას, დავიწყდათ პურის წაღება. იესო მუთხრა მათ, ხიზლად იყავით, ერიდეთ ფარისეველთა და სადუკეველთა საფუარს. ისინი კი გულში ფიქრობდნენ, ალბათ, იმიტომ ვეუბნება, პურის წამოღება რომ დაგვავიწყდაო. მიუხვდა ესო და უთხრა მათ, რას ფიქრობთ, ცირედ მორწმუნენო. პურის წამოღება დაგვავიწყდაო. ნუ თუ არ გესმით, ან არ გახსოვთ ხუთი პურით ხუთი ათასი კაცის პურობა, და რამდენი კალათი დაავსეთ კიდევ. არც შვიდი პურით ოთხი ათასი კაცის პურობა, და რამდენი კალათი დაავსეთ კიდევ. ნუ თუ არ გესმით, რომ პურის გამოროდი მithქვამს ერიდეთ ფარისეველთა და სადუკეველთა საფუარს მეთქი მაშინ ღამიხდნენ რომ ისაფრთხილებდა მათ მორიდებოდნენ არაცომის საფუარს არამედ ფარისეველთა და სადუკეველთა მოძღვრებას ხოლო როდესაც ფილიპეს კესარიის მხარეს მივიდა იესომ მკითხა თავის მოწაფეებს რა სამბობს ხალხი ვინ არის ოძე კაცისა მათ მიუგეს ზოგს იოანე ნათლისმცემელი ჰგონი ხარ, ზოგს ელია, ზოგს იერემია თუ ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი. კვლავ კითხა მათ, თქვენ თვითონ ვინ ხარ გონი ვართ მე? სიმონმა იმავე პეტრემ მიუგო, შენა ხარ ქრისტე, ძე ცოცხალი ღმრთისა. ხოლო ესომ პასუხა თქვა, ნეტარი ხარ შენ, სიმონ იონას ძეო, რადგან ხორცმა და სისხლმა კი არ გაგიცხადა ეს, არამედ ჩემმა ზეციერმა მამამ. და მე გეუბნები. შენ ახარკდე და ამკდეზე ავაშენებ ჩემს ეკლესიას და ჯოჯოხეთის წენი ვერც ძლევენ მას. მოგცემ შენ ცათა სასუფევლის გასაღებს და რასაც შეკრავ მიწაზე, შეკრული იქნება ცაშიც, ხოლო რასაც დახსნი მიწაზე, დახსნილი იქნება ცაშიც. მაშინ უბძანა თავის მოწაფეებს, არავისთან გაეთქვათ, რომ ის არის იესო ქრისტე. მას აქეთ დაიწყო ესო თავისი მოწაფეებისთვის იმის გამხელა, რომ უნდა წასულიყო იერუსალიმს, დაეთმინა მრავალი ტანჯვა უხუცესთა, მღვდელმთავართა და მწიგნობართაგან, სასიკვდილოდ მიეცა თავი, და აღმდგარიყო მესამე დღეს. მაშინ გაიხმო იგი პეტრემ, კიცხვა დაუწყო და უთხრა: "შორს შენგან, უფალო, ღმერთმან უკნასეგ." ხოლო ის მიუბრუნდა პეტრეს და უთხრა: "გამშორდი, სატანა!" ჩემისაც თური ხარ რადგან ღმერთისას კი არ ფიქრობ არამედ კაცისას მაშინ უთხრა ესო თავის მოწაფეებს ვისაც სურს მე მომდიოს განუდგეს თავის თავს აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს მე რადგან ვისაც სურს სულის ხსნა დაჰკარგავს მას და ვინც ჩემი გულისთვის დაჰკარგავს სულს ის ყოვებს მას რას გამორჩება კაცი თუ მოიგებს მთელს ქვეყანას და სულს კი წააგებს ანდარას მისცემს კაცი თავისი სულის სანაცვლოდ. რადგან მოვაძე კაცის ამამისთვის ის დიდებითა და თავის ანგელოსთა თანხლებით და მისი საქმის ამებრ მიაგებს თვითეულს. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ზოგი აქ მყოფთა განიარიგემებს სიკვდილს, სანამ არი ხილავს ძეს კაცისას, მომავალს თავის სასუფეველში.